Ah. Allah. Allah is the proper name for God, the Lord of the universe. He was not born and has no child, so we cannot compare him to anything else. Allah, kainatı yaratanın özel adıdır. O Samet'tir. Yani ne doğmuştur ne de ondan çocuk olmuştur.'' Dolayısıyla o Allah olduğu, her şeyin yapıcısı ve yaratıcısı olduğu için onu hiçbir şeyle mukayese edemeyiz. Ona yorgunluk inemez ve uyku erişemez ve görür bizi, biz onu görmez iken. Ve o göklerde ve yerde olan her şeyi küçük de olsa bilir. O elbet merhametliler merhametlisidir.'' Sahip olduğumuz ne varsa, neye ihtiyacımız varsa veren O'dur. Su, hava, ışık ve gıda, kısacası hayatımızın sonuna kadar ihtiyacımız olacak her şey. Ve bize akıl ve kalp veren O'dur. Sonra da O'na ibadet ve taatımızla müteşekkir olup olmadığımızı gözleyendir. Hayatımızın amacı da O'nu memnun etmek, O'na iman ve kulluk etmek olmalıdır. Olsa gerektir.'' Biz onu ancak yine onun kelam ve irşadı ile layıkınca tanıyabiliriz. İşte ayetel kürsi, nakşı tahtı ilahi